gaurkoen eh, saio berez jedeku, ze nator bakarrik, gaurkoen konbidatu eh, deko saio aurrera duteko. Nigaz e, eh, Iker etorri da, e, Durangaldeko estenitaz berbetan, iraganeko eta gaur egun gotaldietaz, haupa hartzaldeon Iker. Haupa, hartzaldeon. Eta beste abarik, saioa hasi daigun, e, entzun daigun lehenengo kantua, e, gaurkoen, estolderri zen, kilometro zero rock. dirti iztaldi entzuten ibili gara, kantuen izena samurai, eta, bueno, Iker, bota gota gerrekoa. Bueno, Igorrek esan e, eh, lez, e, eh, dirti iztaldi entzun dugu, e, eh, 2000 garren urtien sortuteko taldia dirtiz, san, 2006-en azken kontzertu joan zapuetzen, e, abadetxien jota, jotako taldia bebai, izortako plazan bebai, eta entzun dugun kanta hau, e, gure irratia, ustaritzeko irratiko, album baten e, grauteko kanti da, bomberenean grauza bien kanta hau, eta e, disko hau eh, lortu gure bazue, gure irratia, e, zure rokanrola diskuen dau, aurre grauteko azken kanti da, eta, bueno, e, entzun aldozun moduen, Ba, Eskandinaviako doinuek, eh oindala... Akordeon badeko zua, azkeneko irugarren saioko iparra saioan zailuen bota gendune talde honen eh, izena, eta lotuko gendule saio ez eta izango da lehenengo loturia. Eta hori badeko gitarrien eh, importantzia hori, ez bai. gitarreuek, abotzan, abotz melodiko horren importantzia, eta bai badeko badeko eskandinaviatik zeo zer bai. Ora, iparra hisi, ezta? Iparra Eta bueno, eh comenta bai, e, garai horretan eta gero aurre bai, ba, gure inguruen kilometro zeruen, ba hainbat talde egondala doinu jorratzen e, izen batzuk aipatzi harren, ba Argan Boys, Midnight Imarder, Electric Souls, e, Fusion Boys, Inferno Pampiña, Kilauea eta bueno, e, urrengo kantara holan lotura zuzen bat iteko, e, ba, igorrek aipatuko zue. Bueno, urrengo kantu entzuten joango gara, pizkanaka, eta ah. rock and rollara beste talde bat, gorregungo talde bat. Nebada. Nebada. coming to you. Entzuten ibili gara, Nevada, we're coming to you. Eta zer dinosu iker? Bueno, eh, Nevada taz, eh, ba, ikusi dugunek behintzet eta entzun dugunok, e, aktitude ona dekon talde bat, estena zoki, estena, estena zoki bete eh, talde bat da, e, dotoriek die, zuzeneko e, dotoriek bai. die, eta eh, esan genkena da, bueno, eh, ba, taldien eh, aldaketa bat egon zala leengo e, eh, bataketatik e, anart sartu zela bajistalez, eta gero 2000 eta zen, ba, agirrek metrobiko taketak. E, <laughs> taketak. E, ba hori, e, tal bela eta horrez kerostik e, geldi egon dizela, paroi bat e, jabela, bai, ez da? Haren presentizi eta peti be kostauiak ea eh, non horran zan, eta... Hori da, eta gero, ba, bueno, guri zaskue, ba, ibili dela ensaietan, eta taldekide abeslari barri bile ibili dela, e, bat baino gizau pasadala hauren e, lokalen saiotatik, Eta oin esaskue, ba, bueno, badabilela baten bate denpora luzien ero aurrekin enzaietan, e, gatikako tipo bat, eta gogotsu gauz, ezta? Bai, ba, ja, bai, laster barri ikuste guzen, eh, ba. baten edo. Hori da, barri ikuste guzen. Disfrute izin e, gero aiketu ebai, ba, e, lehen zaun dotorizia ikusteko ero, ba, kanta honen bideoklipe ba, ikusteko edala, E, kasunetan e, aitor mendilibarreke eneko bideoklipe da eta beraz saltoengu ba, bere azken e, taldera, ezta? Vale, bai, punk rockeruntz mugitzen joango gara, punk rock amerikar estiloruntz eta entzun deigun, e, eh, Wilson kantu bat. mm Holidays kantua eta zer baino zik. Bueno, e, eh, Wilson sak e, eh, 2014en eh, sortu ziren e, New Yorken. E, bertan e, lehen iketu dugun Aitor Mendilibar bizi izan. E, potxi e, abeslarize eta Toño gitarriztie bere bizitian joan ziren Brooklynera eta bertan Brooklyneko Wilson zabenuen e, bizizanez, ba han kanta batzuk e, konposatzen hasi ziren eta The eh, Wilsons eh, horti dator eta han sortu zen. Entzun dugun kanta honetan, eh, irukote lez, eh, ba, zizienez, ba, irukote, irukote zieneko kanta bat entzun dugu, bertan eh, potxik baterizi joten dau, eh, abestu bai eta... Eh, Gero berandu hau, e, sartu zien bueno, lehen nebada entzun dugu bai eta peio baterizio jo izen dago ez oso baten de Wilsonen, baina gero beran dau sartu ziren ba, ibaiko eta kaki, ezta? da? E, boskote, formatuen. Hori da, boskote formatuen. Eta hauren eh, urte holan e, eh, magikuero, e, eh, 2000 eta mazortzien izen zen. honek disko atera bien bimita eta sortu izan, ezta? Rage and Love Songs, disko eura, euren biarri txukunena, bai, ezta? Azkena eta txukunena, LP formatuen ganera. Da parte inzabien e, eh, gabonetan e, hori, e, eh, jira bat estatu Han bertan hiru e, lau kontzertu zabe izan, eta, ba, bueno, oin itxaten, ba, kigo azkenengo zen mainari jo e, peken eta bodan. <laughs> eta okay. dan gotzu geratu ginela ikusteko, baina... Izen goda beste bat, izen goda beste bat. Hori da. Oso eta bertako kide batzuk lotuz eta herri zaldatuz, moduko ga mainerire, sartuko ga punkien zuzenien, eta entzun daigun, kantu bat, entzun daigun, silikosos. Silikosos. hau izan da silikosos, zu bakarrik. Bueno, kanta haue eh, 2000 garren amarkada hasierako hori kantue izen da. Silikosos e, eh, esan guratzu izen da, ba, letra zuzen eta gordinek e, landu izen dauzelako beti. E, biko formatuen hasi ziren. Urte, zentaren jo hasi ziren, biko, Orera, formatuen. biko formatuen. Txitsa eta e, gitarra eta bateria gitarra Gitarra eta bateria, punki total. <laughs> Eta e, azkenengo urtiek ezautu izen gendu zen eh, lauko formatu. Lauko formatu. Biko formatu badeke antza kasete bat grabauten no, jetik, Ez tunel lortu, ez da? Ez lortu hori topetaik, ingo gu, bai. ingo gu esfortzu daia aurkitu dugun. Ah. Eta lauko formatu dio honek grabazio dana deko guzenak. Bai. Eta e, arek entzai eta ebien... Mainariko txabolan, zala eh, obrako kaseteko lako txabola bat, Eta hori, ba, e, kanta honek entzun gure bazuez, e, YouTubeen e, ganorabakuen e, kanalien, ba, handauz e, kanta guzti honek. Eta e, txabola horretan e, aurekin ezaietaben beste talde bat. E, oh, hainbat talde bat uzin bertan, eta horretako bat entzungo urrena, urrengo talde entzungo gune, neska talde bat, soka salto. Soka salto. soka salto, entzuten ibligara, txaparik ez. Bueno, e, lepotxoka den moduen, e, eh, neska talde bat, boskote talde bat, e, bueno, gure inguruen, bai durangaldien, e, eta Euskal Herri Maian, neska talde gitxi egon da, e, zoritzarrez, ba, besten dabe, e, e, gauza bat ba, dibidez, kanta hau agertu zen lehenengo e, eh, Durangaldeko gaztetxe koordinorak katara zaban e, eh, rekopilazio baten e, bertan e, gizon aginduak e, izenaz e, argitaratu zabien eta gero hauren diskuen txaparik ez ipinitzien e, haurek ez dena moduen e, azkenien e, lehenko harire neska talde gitxi gondiz ba, azkenien begoele gizon agindu asko ondalako gizon asko ondalako aginduen Eta bueno, ba, batzuten igual eh, atxera pauso bat eh, motio etokau... egu eh, edo... Bai, bai, eta, eta bueno, aberra mendik aurrera, ba, neska talde gisa guztu zen taulan. Eta esan dugun helen, ba, e, boskote hau e, abesten entzun dugu, amaita eta maitan e, gitarran, nona bateri eta maider e, laukordan e, eh, aurek e, eh, txabolan ensaieten zabeen, mainarin, silikosaz batera, e, eh, pospozik ez den zabeen dela, <laughs> eta e, disko bat eta potxi haute. Eta bueno, e, e, aipatzi ba, duran galdien eusan beste eskatalde batzuk, Street Girls, e, Nola bestela, Stormen e, Jouka besten dau, Pimpilin pausiz e, eh, lepotzok beste saio bai. baten be... Bigarren saioan agartu zen, e, bikoteko saioan, eskabiko taldie, eh, eta horretako bat durangarra da, oza, lotura oh, zuzena oh, saioanaz. Hori da, eta gero bueno takasek e, puto bastardon be abesten dau. Eta bauz, e... Aldatu egune oingoz estilue, punk entuten ibili gara, ba, pasau gaitxezan jarkorrera, eta entzun daigun urrengo kantue, worth it. belong Worth guarzi zuten ibligara, Beyond the Walls kantua. Bai, e, eh, iru hile degoz kanta honek, e, eh, oinatara barri dabe konbikzion e, eh, diskue, e, asko itxaten egondan e, diskue, txose ruizaz grau dabe Barcelonan, eta ba hori, e, ointxe saldibarren e, aurkesteko izendiez, baina e, atxeratuen ja. Eta, ber, e, ba, ikusten dugu zen, beba, itaula ganean, ze zuzeneko itzela deke. Oine laukote formatuen dabiz, e, eh, tarranek eta zanak e, eh, itxia bien, gero Sergio sartu da bateriza lanetan bebai, Eta bueno, eh esan gaineke bat durangaldien be jarkor eta asko asko ez dauela. Bai, bai ezena gitxi dau, baina honek eh, topera da biz, honedi. Hori da, baina dausenak eh, onak diela bai, esan bai, bai da bai. Hori da. Eh orduen ba, a ber laster ikuste guzen eh ba gure inguruan abadetzien beiselike. Hoi da. Eta egurremoten. Egurremoten ikuste guzen. Eta berrizko talde honeaz ba, lotura zuzen bat trampa txiki bataz, e, urrengo taldia aurkeztuko gu. Bai, saio maitzen joango gara, eta aurkeztuko azkeneko taldie, bulken kantun bat entzungo dugu, zerreko zuzateko kantun horretik? Bueno, ba, trampa txiki hau e, esaten dugu, e, jangitz e, berriz dalako, e, bulkeko bateriza barrize, bueno, e, satiba badoi joten, baina, E, diskue, irugarren disko hau e, berak grabau dau, eta orduen ba, barri les e, aurkeztu dabe, e, ikusi leike e, bulkez da e, zelan aldaketa hori eiken daben, eta gero e, Andonia Beslarisek, ba, bueno, Zaldibarko sorgin taberna mitikuen e, lan iken dau, Aber, sorginen be zuzenekuek e, ikusten bai. azten garen. Etxekue da, orduen, da. Hori, etxekue da. Eta ba, bueno, e, biser urteten da e, hirugarren irugarren diskue, e, aiketu bai, disko zu euskeraz izango dala eta ni behintzat ditxeten hau Aber, eh. <laughs> ia zer dan ia, ia zer dan, ia zer dan. Eta hemen be, ba, genero honeaz, ba, postpunke, e, eh, durangaldien ez da asko lantzen, kilometro zero... <laughs> bai, aukera gitxideku. Aukera baina... baina, bueno, entzun dugu, ez da, komentozkue, ba, hor saldi barren guruen, e, eh, tarran han kompainia, ba, sozetan da bizela. Eta, ba, hori, esan dakue, haue hauren oin ipinigun kanti, hauren e, diskoko irugarren singela da, eta e, single bakotzak bideoklip e, eh, patxadasko bideoklip bateko, harrigurin, e, zuze, harrigurik zuzendutako bideoklipe, eta ba, gombiten, gombiten, dut dutugu ba, ikusteko. Eta entzuteko. Hoxe da, eta laster baik kontzertu bat eurena gure inguruetatik, bai. ez da? Bai. E, ez da, fetxak zintzu dian, otxailako eta bostien azpeitin joten dabe, Eta, gero ondarrun be berandu hau. Bai. Ze fetxetan jautzen. Eh, nesa gorda bai. Ba, azte bete berandu ondarrun joten dabe, ozak aukerie eh, badeko zu eurek ikusteko, ozak atrabidu zaitxie eta bertan ikusiko gara. Eta beste barik, eskerrik asko saio entzun zuen endanoi, eskerrik asko iker, ona etorti Bai, zuei. Eta entzun daigun, bulken kantue, bulk ez da. Eskerrik asko.